ikkinchi bob shu chog'larda cho'mildirguchi yahyo yahudiya o'lkasining cho'llik rayonlariga kelib ta'lim berib kishilarga yomon yo'llaringlardan yenib tovba qilinglar chunki arishning podshohligi namoyon bo'lish oldida turdi dedi cho'mildirguchi yahyo ilgari yashayo payg'ambar tilga olgan kishi bo'lib u mundoq degan bayovonda bir kishi dilinglarni Rabbimizning kelishiga tayyor qilinglar, uning yo'llarini tuz qilinglar deb to'g'laydi. Yahyo payg'ambar tögi yungudin kiyim kiygan, beliga ko'n tasma bog'ligan edi. Yaydig'ini chekatga bilan yavo hara hasli edi. Yerusalim shahridan, jumladan butun Yahudiya o'lkasidan va Yordan daryo vodilaridan kishilar uning oldiga kelishib, gunohlarini iqror qilishdi va uning o'zini yordan daryosida cho'mildirishini qabul qilishdi parisiy va sodiqiy iqimliklarnimi ko'plagan kishilarning cho'mildirishni qabul qilg'ili kelganligini ko'rgan yahyo payg'ambar ularga hey soxtipaz yilolloh tovba qilmay xudodan keldigan g'azabni qechib qutulish uchun cho'mildirishni qabul qilayli degininglar qandoq gap agar gunohlarımızı tovu kıldık desanglar uni hareketinla bilan isbotlanglar Uning ustiga o'zinglar ke, biz Ibrohimning avlodi bo'lganligimiz uchun Xudo gunohlarimizni cho'qim kechirdi deb o'ylab yurmanglar. Chunki sizlarga aytib qo'yayki, Xudo bovimiz Ibrohimga mushu tashlaydimmi, farzandlarni yortib beralaydi. Palta daraxtning yiltizga yaqinlashgandek, Xudoning g'azibi amdi sizlarga yetib kelish oldida yaxshi meva bermaydigan daraxtlar kesilib o'tqi tashlandi men sizlarni qilgan tovoqlar uchun suvli ko'mildirman lekin mendan keyin texmu qudratlik biri keladi men hatto uning oyig'ini ko'tarishga loyiq emasman u sizlarni muqaddas ruhqa ham o'tqi ko'mildirdi u qo'lidagi kurak bilan xomondagi sop bug'doyni omborga somunini o'chmas o'tqa tashlaydigan odamga o'xshash hamma insonni ayiriydi dedi shu kunlarda hazrati ayso yahyo payg'ambardan ko'mildirishni qabul qilish uchun galiliya o'ksidan iordan daryosi bo'yiga keldi biroq yahyo payg'ambar uni ko'mildirishga unamay sening mening oldimga kelganing nemisi Men kim öldürüşünü əsli səndən qobul qışım kerek idi o, dedi. Lekin Hazreti Ayşa cavaben, hazır moşundaq bulsun. Çünki Xudoning irodasini amalga oshirish uchun shundoq qilishimiz to'g'ridir, dedi. Shuning bilan Yahyo payg'ambar uni cho'mildirishga qo'shildi. Hazrati Ayso cho'mildirilib, sudun chiqishiga osmon yerildi. u xudoning ro'yining kaptar holatida osmondan tushib ustiga qo'nayotganligini ko'rdi ondin arishtin xudoning bu mening suyimlik o'g'lim men uningdin xursandman degan ovozi anglandi